onyame asɛm yɛ nokorɛ ɛde kɔsi mmiɛku na wote ne nkan adɔfa bɛ no yɛ bi wohwɛ berɛ yɛbɔ no ɔnan apostol abɛka me nsa apostol ko agyeman abɛka me nsa ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn wobɛsua deɛ sɛdeɛ tiɛ bia ɔsɛ bible Apa sɛ mo wakye. Meji wo so onyini a. Shalom shalom. Yahweh shalom. Anɔpɛ yi aseda nka ɔdɛfoɔ no ɔno ara na daworo ma wɔn adeɛ kyɛn deɛ na kyɛ sɛ biribiara yɛ kama. Apa sɛ wei deɛ ɔdaworo ma ɛɛ waba deɛ ma ɛɛ abusuafoɔ mu mpama mi na mehia mpaebɔ. Yoo, yɛbɛsrɛ Ɛda kyɛ yi na wabɔ mpaeɛ wɔ gyidie so ama yɛne atiefoɔ nyinaa. Yɛn Nyankopɔn ne Abankɛseɛ Ɔkwankyerɛfoɔ, ɛna anɔpa yi aseda nka wo din. Yɛda wo ase ade kɛseɛ papa wayɛ de ama yɛn. Yɛkɔ da yɛkɔ da sɛ difɔkyeɛ yɛsɔre na wabasa kɛseɛ kutaa mu a nhyira nka wo din. Yɛbɔ mpae fa wo tumi so gya ɛnɛ dwumadie nyina hyɛ wo nsa. Wakoa papa obɛbisa nsɛmpa no papa ɛhyɛ wo nsa. metumi tena ase ara mehwɛ no baabiara na kyerɛ sɛ nsɛm ha mehwɛ bi te sɛ bi a sɛbi yɛne yɛa yɛma mpanin ɛna ado ɛna ado dankɔ akofo ado mhm. papa yi wɔnyi o mm. wɔnyi nansɛn ɔsɛ wɔnyi 73 years 73 papaapa obi anyim kɔta koraa wɔkɔ wasrɛ kwan Obi nso so ɔnyaa hwee nso sɛ wayɛ mmerɛ, wago na wohwɛ deɛ papa yi paa sɛ wɔkɔ wɔba anaa na mehwɛ no baabi na wodi mirika nna mu a infact na papa no nyame hyira no amen nyame hyira papaapa nti sɛbi ɔnyɛ kwadwofoɔ saa saa na mehu no wɔnhyɛ da nyɛ kwadwofoɔ saa wɔsɛ bu sɛ ɔbɛyɛ adwuma ɔgu so a wɔyɛ na eh, deɛ meka kɔsia no sɛ akwadwerɛ hwɛ nana ade ɔhu sɛdeɛ meka yɛ yi ne ho ɔden na wɔyi no nkurɔfoɔ bi sɛ yɛmɔboa no ebi yɛ akwadwefoɔ papapapapapa kwayi mu hwɛ ministers na ebi yɛ akwadwefoɔ o ebi wɔ hɔ a nan nankasa esi wɔn ankasa wɔn nti na ɔda nante ɛna nano nso yɛ akwadwerɛ papa nano wɔn kasa parliament wɔn wɔtoa saa na afie anan no aso na wɔadwene air gracia na ɔkɔ no baabi na ɔkɔ no baabi nti na ma obiara pɛ sɛ wɔkɔ obi na owu obi yɛ engineer obi yɛ doctor architect na wɔgyae na ɔso ɔkɔ parliament sɛ ɛhɔ na adedie wɔ ɛhɔ na ɛdɛ adeɛ ɛdɛ deɛ adeɛ ɛdɛ nso deɛ obiara tumi di bi nti na wakɔtena hɔ na wakɔgyegye no kɛkɛ na wadi na akɔdwerɛ paa ɛde akɔdwerɛ yi Ɛm sɛ ɛne ɛndɛ ne nam. Yeah. Ɛni ha. Yeah. Ɛni ha. Saa nkurɔfoɔ no nso so nkwankwansa ɛne nsɛmhunu keka ne atɛmdie wɔyɛ akwadwefo. Akwadwe nti wɔn te sɛ wɔn yɛ obi ayɛ. Obi yɛ kura yɛ kura wɔn ka. Ɛno wɔn tumi nyɛ nti ɛna wɔn tumi nyɛ ɛnyɛ yɛ saa na obu abam. Nti adeɛ mpaa ne yankopɔn kafa akwadwe ho Bible. Woyɛ kwadwefo a ɛno no sɛ nkɔmfoɔ bia ho. Akwadworɔ wɔ Kristosom nyamesu mu. Nnipa bebree. Efi ɛnɛ kɔ ɛdwoɔ da kɔsi dwoɔ da. Hmm. Ti aso dan mu saa. Ɛnso nyini a. Hmm. Ɔsɔfoɔ no deɛ adwuma na ɔyɛ no. Ɔyɛ n'adwuma o. Wagya w'adwuma toɔ sɛ wo kɔ. Ɔsi debi abira. Ɔsi debi abira. Hmm. Enyini a o deɛ sɛ wakɔfa baa mɛ deɛ. Nsɛm ha. Bɛma baabu na nkasa. Mɛ ne nkasa ma mi. Enyini a hwɛ yɛ ma baabu ne nkasa wa baabu ka sɛm bi ɛwɔ ɛyɛ. na Bible no yɛ bɛyiyi no wanwa mesrɛ Ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔma ne ho nkronkron mmoaboa no ma me na mentumi nyɛ akwadworɔ quotation na atiefoɔ ntie no yie ɛnɛ akwadworɔ nti obi adwuma sɛe ɛnɛ akwadworɔ nti ɛnɛ obi nyankopɔn ahyira no nso ɛnɛ nhyira no asɛe oh, ɛnyini a mesɛ nyankopɔn hyira no anyɛ adwuma a nhyira no ma da mm. from genesis to the book of revelation obi ɛhyira no bible biara no ɛpue firi biribi ɛne bae ɔyɛ biribi ɛna obi sɔre a ɔsi ɔsɛ kwame despite ayɛ yie papa yi sɔ na fada dixon na jɔn naa so adwuma yi ɔmu nya akwadwofoɔ nso pɛ sɛ ɔkɔ sie sika wɔ ne nkyɛn pɛ sɛ ɔkɔ sie sika wɔ ne nkyɛn o ɛnɛ dɔkta ni nua ofori nisɛ ofori ɔmu nyina nya akwadworɔ ɔdayanka ɔdayanka ɔbɛnya akɔ akɔ sie sika firi nkyɛn bible pɛ obi a ɔdɛ kwadwofoɔ na onyankopɔn ankasa mpa kwadwofoɔ wodɛ ɔkyia kwadwofoɔ kɔkɔkɔkɔwodɛ ɔsɛ nidi wodɛ bible ni quotations ni yɛnyini wanwa ni ɛnyɛ deɛ bi wa david ɔnyɛ kwadworɔ nyankopɔn hyira no ɔno ankasa kyerɛ sɛ ɔnyɛ kwadwofoɔ sɛ sɛ tɛmu ɔkɔpɛ goriat aku no no ɔkyerɛ suban ɔde te wɔ nwura so ɔyɛ kwadwofoɔ a ka goliat kum yɛhwɛ nsɛm bi wɔ first samuel first samuel chapter seventeen verses number thirty four. first samuel chapter seventeen verse number thirty four. baabu sɛ mɛnka sɛn. david ɛka kyerɛ sɔɔ sɛ. na david ka kyerɛ sɔɔ sɛ. sɛ wakoa ɛhwɛ n'agya nwan. sɛ wakoa hwɛ wosi mi ntumi ko goliat wakoa sɛ mi wɔ nwura na mi hwɛ nwan. na sɛ gyata na sisi de bi. na gyata na ɛmu ɔmu bɔ ɔdin no wɔn mo ɔtwi ni o ɛna wɔn mo ɔwi o. ɛno mu na ɔde firi mu na ɔbɛdi hene ɔyɛ kwadwera hmm. ɔyɛ niha akɔka nwuram hmm. ɛnɛ bible kasa wɔ ha yɛyɛ sɛ deɛ bible ka no the book of proverbs chapter 19 verses number 24 verse 19 verse number 24 yɛnti awurade asɛm ɔkwadwofoɔ de ne nsa to awuram ɛnɛ ghana ma mu ha no hmm. Ɔkwadwofoɔ adidie kɛkɛ ɛna ɔbaa bɛseɛ bi yɛ kwadwofoɔ ama ah. kwadwofoɔ ama oh. obi kura wo fufuo no aseɛ bia ntɛ kɔ soma medi nni no atwa bi ato ayewa mɛnɛ bi eh. wadi awie kura ɔbɛhoro ne nsa koraa no ɛsene sɛ da ayewa mu kɛkɛ koraa no ɛden sɛ ɔbɛhohoro ɔbɛhohoro ɔde bɛkɔ na no ɔdi dɔko a ɔde tumi tena ase di nkɔmɔ na awo ɔne nsa na ɛsɛ sanpepa na ɛsɛ sanpepa Go for the boys. Mm-hmm. Wodi wani ma nkɔ gye contract ɔbɛ yɛ kwan no. Nipa yi so so ntumi nye. Wodi wani ma nkɔ gye. Wakɔ gye. Waba yɛ ba wa ni wa bro. Ɛɛ. Mm-hmm. Ɔdi ama o. Wa twɛ kwan ni di ama sɛ yɔ. Ah. Akwadwo nti yɛ di fa yɛ gu fa mm. yɛ di fa gɔta kɔ yɛ yɛ sini. Ah. Ɛyɛ kun baabi mm. gɔta. Ah. Akwadwo. wodi ɔman no aborɔ di w'aban aborɔ adi wo gab adi wo paati aborɔ ɔkɔ position na ɔbɛtena radio so fɛ na no bɛyɛ de fɛ na ɔnyim baabi a yɛyɛ kwan kɔ yɛtu no a yɛtu na ɔmɔ yɛtu ma no wɔne tutu ɔ ɔkyerɛ sɛ ɛsi ɛsi ɛmu man kɔ wo te ɔfisi saa te ɔfisi kansanfo nyini a akwaduro nti ɛnɔkɔ hospital ɔno ɔkɔ ɛnyini a hwɛ akwadwo ne bi tumi mɔ bi da ne kɔ nsa ni yes saa oh yes sɛ antɔborɔ antɔborɔ ɔntɔ nsa tɔsɔre a ɔwɔ place bi yes ɔkɔ ɛhɔ na ne kusu yɛ da yi ɔno bɛ sɛ no ne ti si fam mm. waburu sɛ sam de bia ɔgye back pass de bia ɔgye back pass ɔgye back waburu sɛ sam ɛnyini akwadwo ne bi ɛyɛ very dangerous ɛnɛ obi ɔwɔ adwuma mu na wapɛtɔ agye adwuma no ne ma sane me wɔ grudge ɔno nso adwuma no ɔnyɛ bi na ɔbɛtena fie wasɛm no bi ɛwɔ awɔdeɛ nyinaa ɔba a wɔmpa awɔdeɛ bi awɔre no de biara ne kunu ne masa ne me nka na agya adwuma bɛtena fie nyɛ sɛ ɔnyɛ adwuma no bi na ɔyɛ o wabɛtena fie sɛ bɔsobɔso ɔnyɛ adwuma nyɛ akwadwo na mate obi kita ne sini na ɔde na ɔno ɔnyɛ adwuma nyɛ yi ɔtiri kɔ nyɛ adwuma no bi yɛbɔ pɛn no ase kae ɛdɛ mfata me pɛn no nyɛ nso ɔno ɔnyɛ adwuma nyɛ yi na ɔte ghana na mu asa adwuma ni ghana ha nso adwuma bi afrɛ no ɔte pɛn no nyɛ ɔsi bi da no kwan ho sɛ dɔma machine na ɔde nam kurom na ɔbu nia nyini a baabu ka asɛm kyerɛ to aso kakra Nyere wo starte anadwo wo starte anadwo bɛyɛ twelve na adi ba bɛpem saa time yi obi nso so ɔpɛ radio adwuma yɛ ɔma ne na ɛtɛ ɔgyi ba ɔpɛ daytime daytime no nso so ayɛ ma ɔmo ho de ni nyinaa so obi ayɛ obi ayɛ aggressive obi ani abere sɛ ɔbɛbɔ ho ban. Akwadworɔ, mese na obi taxi driver yɛ wɔnyɛ kaa wobɛkora na ɔte station na ɔto dam na ɔde ama spare ɔte station na ɔde ama spare woka sɛ akwa na ɔkɔ no wagye mi ɔno so wayere ne mma ɔbɛkɔ baa deɛ ɔbɛnya bia no ɔne wo kyɛm mmienu sɛ wa so ɔbaa na ɔka kyɛ so anya bia ɛna ɔde sika brɛ wo te hɔ na ɔto da me. obi kura obi kura tumi kɔ ara na wɔ- wɔ- wasan ahwɛ dan ase yɛ yɛ- yɛakye no yes Ɛɛ, yɛakye no ɔn obi kura tumi ne fita ne bi kɔhyehyɛ ho ɔba kyɛ sɛ wagye mi a ɔno deɛ ɔnyi mi ɔn mu abɛka kyerɛ sɛ kaa na sɛe wɔto adeɛ bi wobɛba na wobɛhyia no da no kwan ho na ɔde ba tuta yi koraa ɛbɛkyerɛ wo ɔdi w'ani wɔ adwuma mu a mm-hmm. ɔpɛ sɛ ɔbɛsan no ho wowɔ problem wokuro wobɛku ana ɔdi w'akyi so so a mm-hmm. wotwitwa wo nanti woanyare anya no ɔbɛku mm. ɔno so a akwadwa ne sɛ tam ɛno ne yɛfɛ no wagye abɔ so koo baa bible se ɔsɛnkafoɔ no wɔse akwadworɔ ɛne ne ha nti mpena hwɛ ɛdan hwɛ na nka wadi mfiri nkyɛm ni ahwɛ ka adwuma wei paa na mayɛ deɛ nka medi hia na nka wahwɛ mu adi na sa serɛ wobɛyɛ mu deɛ wasɛ no sika no saa adwuma no bi na ɔno so yɛ dɛ ɔyɛ ah. awurade fa ne sa ka ghana me nua ba wotiɛ mu ɔne na hɔ ɛna kwadworɔ nti obi ne ni na yere ntam problem wɔ hɔ ada sɛ bɛma ne yɛ kwadworɔ na yere tunufoɔ so ɔntoa ne hɔ na ɔpɛ ne kɔ ahwɛ no bɛyɛ akɔ aba saa adɛn da biara wɔnim so ɔte hɔ ɔso ayɛ ne ho nyansani nanso ɔyɛ kwasea bible so ɔyɛ kwasea ɔyɛ kwasea yes bible ka ni aw akwadworɔ onyankopɔn pɛ yesu kristo ba asase so wonna bi ɔkɔɛ ɔkɔmpoa no ɔkɔpɛ hard workers yes ɔfrɛ suafoɔ no ɔfrɛ suafoɔ no amfa abifo biara ɔkɔɔ kɔfrɛ wɔn yɛhwɛ sɛ bi wɔ ɛyɛ wọn na wɔte sɛ ɔsɔfosɔfo wei ɔsɔre a mm. na ɔte ne members ne bi ti ɔsoro mm. baabi ɛpɛ ma adeɛ na ɔte hɔ ɔte hɔ nua na ɔhwɛ ɔte hɔ nua ewura na ebɛtwa ma ɛ ya mo tɔ ma mi tɔ ma mi ayi mi pɛ tɔ ma mi tɔ ma mi wọn awi wọn wi wiye na ɔte hɔ di ɔyɛ dɛ tɔ baabi ɛni ewia tɔ ba ada kɔm de o ayi fufuo di. Awɔ baa na nwa kwadwofoɔ. Ɔbaa ɔyɛ kwadwofoɔ. Awɔ baa ɔmpra. Dabi. Sɛ tikya berɛ mu no ɔbɛhwie biribi. Sɛ ɔbɛhwie biribi wɔ berɛ mu. Ne nsa nyɛ deɛ ɔbɛnya da. Nyɛ deɛ ne nsa bɛka. Awɔ ba no. Tɔkwa tumi si ne kun ɔne ne kun ntam. Ne ku bɛba no ne mma ntom ago. Afo sɛ twam na ɔnoa ahyɛ kɔnwa ntam. Dɛm wɔ si ntutututu kakakaka ne kai. wote ɔtwa wɔ ne mu ɔdwam sɛ wɔwɔ yɛ pa na apam sɛ nnɛ yɛ pa bi wɔ hɔ deɛ ebi wɔ hɔ ɛna mepɛ bɛ menyɛ bie nyini awɔ ne mmerɛ ɛna agye me kɔ atwee woyɛ kyɛ baaba asɛm yɛka toɔ ade nya nkyi ade nya nkyi maame asɔre apa na ɔnyɛ pa wasɔre wayɛ duane wamane fiefo nya aduane Na kwadwo nti sista mo adi nye chap ne gye kyinkyin kyinkyin no. Ɛmmoa. Ɛna obi apɛ so cut. Mm. Ɛna mepɛ wei. Hwɛ. Na aboa me. Mm. Na ama hwɛ. Nyankopɔn si yɛnyɛ adwuma o. Hmm. Wɔhyɛ yɛn si yɛnyɛ adwuma. Look at eh, eh, Acts chapter twenty forty five. ɔkɔ gyina sɛ tete yisɛ bɔt na ne to tete no no ɛni o ɛnyɛ ni ɛni ɛnso obi ɛni hɛnti ɛdina kɔ fie nana onim na ahosuo sɛwɔda ahoma kɔso wɔ hɔ a ɔde information ɔde ba no ɛyɛ wrong information sumɔ bi no nkɔhwɛ so ayɛ anaa so ɔnyɛ ɛ nyɛ saa wɔde sɛ bɛtetew no na obi abutu amammuo ɛyɛ wahu nipa hmm. nti obiara bɛnya adwe nyɛ sharp yes wate wontumi nya so na wontumi nya mɛngye mɛngye nyɛ koraa woani ha nkɔ kɔgye nyɛ woakɔdwoɔ mɛnkɔ ho twe ho ka kyɛ sɛ medeɛ mɛbɔ mu kyidɔm mede madwe bɛtumi bɛbɔ meɛmeɛ akwadworɔ me akwadworɔ obiara yɛ akwadworɔ ma yɛ ano kwadworɔ hmm. ah, minister yɛfrɛ no kɛkɛ ɛnɛ wobɛkɔ sɛbisɛbi pɛ wɔyɛ si biribi si na minister me me me pɛ n'asɛm. sɛ bɛbɛ bɛ na teɛ. mɛ gyi di. kɔmanda wowɔ police station wɔ wote ah. office na te sɛ obi akɔdi nkwasi asɛm ɔba pɛ saa gp kakyɛ sɛ nsoma bɔ wei wɔyɛ fɔkin ɔkwadwofoɔ ɔyɛ kwadwofoɔ ɔbɛgu police adwuma no ɔbɛsɛ adwuma no ɛnti mesɛ momfa no nkɔto akora bi ase ɔkɔsua neani bible ne ɛkasa no yɛmatwa koko kasa mu a bible asɛ bi ɔka no asɛm ɛyɛ medawa paa obi brɛ yɛma bible nkasa hwɛ de twɔko keka ne ha patwɛ asɛm wei ɛyɛ me dɛ ɛti ka ma me proverbs chapter 13 verses number 4 proverbs chapter 13 Aye. verse number 4 ɔse me nkasa yi ɔse onihafoɔ kra kɔndɔ onihafoɔ ne kra yɛ dɛn ne kɔndɔ ne kra kɔndɔ bi nanso ɛnyɛ adeɛ wonya nanso ɛnyɛ adeɛ ɔbɛnya na nsiyafoɔ kra deɛ nsiyafoɔ kra deɛ ɛbɛdɔ no sradeɛ ɛbɛbi ogyina kaa kwankyɛn na ɔkyɛ kekas ɛtawɛfoɔ nti berɛ a korɔmfoɔ a wotie ni mm. onyankopɔn sɛ menka nkyɛ sɛ gyaa korɔ no nokɔno no ɛhu sɛ ɔwɔ mbebree hu ɛdɛ ɔtwe atuo kɔ akorɔ no bɔ deɛ ɔtwe deɛ ɔtwe sika kɔsi obi so deɛ ɔte station obi ba ɔtumi mm. kyɛsi no kɔkorɔ so na ɔtɔkorɔ bi mmia no kɔnkye mm. ɔmo nyinaa yɛ akorɔmfoɔ saa akorɔ no no ɛna baabu ka wɔn asɛm sɛ sɛ obi ɛtɛkiri sɛ yɛ adwuma na ɔyɛ a a ɔsɔ napa drɛse twitwi hyɛ na ɔtwe sika hyɛ na ɔyɛ Wogyina kwan so no, sɛ ɔkɔ adwuma baa, Bible sɛ nyɛ adwuma. Wokan Ephesians, yɛnka Ephesians chapter four verses number twenty eight. Ephesians chapter four verse number twenty eight. Ɔsɛ nka sɛ. Owifo nwi adeɛ bio. Ɔsɛ owifo gyae korɔ no na nyɛ dɛn. Na nwi adeɛ bio. Nyɛ adwuma. Na emu ɔmo mɔden. Ɔsɛ de bɔ mɔden. Fa nsɛn nyɛ adwuma pa. Ɛnna nyɛ nsɛn nyina kade bɔ korɔ no. Ɛnua. Ne de sɛ nyɛ adwuma. Na yɛ adwuma a wo deɛ ɔmmerɛ w'ani berɛ adwuma yɛ. Hwɛ onipa te wiase na ɔtumi ka kyerɛ ne yɔnko sɛ n'ani berɛ adwuma yɛ. Na saa onipa yi a na kyerɛ sɛ ɔno mente no ase. Onyankopɔn nhyira mo wɔ saa topic yi a mode aba yi so. Na atiefoɔ no wɔmma wɔn ani mmra wɔn ho so na wɔnhu sɛ nna bebree yi ɛne akwadworɔ ne ahoprapra no ɛmfa onipa nkosi fie. Nyame nka mo ho. Ɔnkɔ so nte yɛn fo saa, na akwadworɔ deɛ adɔso yɛn mu. Nsa no ama nkwadaa no wɔn nsɔ adwuma yɛ. Nsa no mu. Nokorɛ paa. Nkwadaa no bɔ dudu. Oh, na menim bi. Wɔn bɔ dudu. Nti, ɔnte yɛn fo. Yɛn sakra wo fi akwadworɔ ho. Hello. Hello. Na wobɛyɛ adwumaden de ama Nyame, na Nyame nso afa so de ahyira wo. Amen. Amen. Ɛgye ne mu abɔ mpa yɛ gu so. Ɛgye ne mu ase dɛ yɛ ɔde abɔ mpa yɛ gu so. Wɔsi mɔfra wɔbɔ dodo. Ɛbɔ dodo yɛ ntwɛn boro nya. Wɔbɔ saa. ɔpɛ adwuma nyɛ ɔte faako wotumi de di kansa mpa gye akra woka nkurɔfoɔ wo nsɛm saa gyigyi saa ɔpɛ adwuma hwɛ na wada wada saa asan bible baako kan ɛyɛ meda paa ɔse kwadwofoɔ biara yɛ ahwɛ sɛ ɔsi da ɔtwene mu saa ɛne yɛ ntwomwoɔ no no wɔ twene mu a ntwom kura akɔnɔ afa so ntwom bi akɔnɔ wo. ɛwɔ sɛ ɛtɔ twiri mu sɛ deɛ pono bie no bie kɔ aa ma sɛ aka tu. wonderful. omuni kɔ aa na sɛ omuni aba sɛdeɛ pono yɛ naa kama kyɛkyere bi ɔbɛ. ɛdɛ. asɛm yɛ bible ke emu emu dɔ nyina wonim sɛ osikani bi ba yɛ akwadworɔ sɛ ne ntirim yɛ dɛ atirim dɛ no bible se bible ka wasɛm wɔ ha ne papa berɛ a wabrɛ no wamfa berɛ no bi ɔbɛtoe nti sɛ woma no adwuma so ɔnyɛ da kyele nko a ɔmpɛ adwumaden tie bible asɛm ne ɔka ne ha awurade hyira ɔman ghana amen monhyira peace fm atie amen monhyira peace fm amen nyini a baabu akasa akwadworɔ sɛ nyɛ berɛ a kakutation deɛ ɛbɛyi ama baabu but ɛnyɛ ne dodoɔ no ɛbɛyɛ asɛm tiefoɔ ɛne ne yɔfoɔ aduro 211337 wobɛtumi apostol ko nso ɛwɔ ne facebook page no ɛɛ eh, follow wokɔ youtube nso a wobɛnya apostol ko agyeman preaching no biribiaa ɛgu hɔ live thank you hmm, yo apɔso wodeɛ eh, asɛ dɛ wodeɛ a nyankopɔn nhyira wo na ɔnka ho ɛnyɛ radio no mfie antemage so ba bɛtoa so